Колись я був такий же нетерплячий, як і ви, сказав він. Але заспокойтесь, я таким і залишився. Не маю звички зволікати розслідування. Просто я починаю спочатку, та й годі. Дайте мені ще трохи часу. Менш як два тижні, щоб знайти П'єра Маргова так, щоб закінчити справу. Ви вже вийшли на певний слід? Ні. Принаймні, маєте якісь міркування? Чи, може, вже побудували версію? У ну, мене дві чи три прості думки. Оце і все. Нашу розмову урвав нестерпний скрегіт поїзда, що брав приступом вигнутий узвіз. Ми ледве просувалися в сутінковому краєвиді, часто зупиняючись на загублених у горах станціях. Заходили селяни, вдягнені у розпаровану військову форму, навантажені ящиками. Ми говорили стиха, підвищуючи або стишуючи голос, залежно від гуркоту поїзда. Я не збираюсь вдавати перед вами Шерлока Холмса повів далі Бердікс, коли ми нарешті виїхали на рівнину. Я поступово роз'яснюватиму вам хід моїх пошуків. Не все пояснюю зараз, тому що мої припущення, чи скорше деякі думки про можливі напрямки пошуку ґрунтуються на дуже обмеженій інформації. Ну, За чотири чи п'ять днів, може і раніше, я повідомлю вас про всі свої знахідки і далі ми діятимемо разом. Ось побачите, як це просто. Слухайте, підказав я. Мене глибоко зворушило ваше дружнє ставлення, ваша щиросердість, люб'язність. Повірте, я ж ніяк не той досвідчений фахівець, котрий міг би діяти разом із вами, як ви щойно сказали. Дозволяєте мені супроводжувати вас у вашому розслідуванні. Це, це вже чудово. Допомога, яку я можу надати вам, дуже незначна, щоб не сказати зовсім нікчемна. О, вона набагато вагоміша, ніж ви собі уявляєте. Нарешті у поїзді з'явилося світло, певне, тому що ми вже прибували. П'єр Бертрікс обернувся до мене. Я поставлю вам одне запитання. І Подумайте перед тим, як відповісти або не відповідайте зовсім. Чи скажіть не знаю, бо, зрештою, є чимало речей, які ми робимо, самі не знаючи чому. Отже, чому ви до мене прийшли? Світло електричної лампи було надто яскравим. Поїзд двічі переможно загуб. Слово честі, мовив я. Думаю, на це було багато причин, але мені важко визначити, яка була найвагомішою. Так, звичайно. Я повинен зізнатись, ця історія по-справжньому захопила мене і пробуджена нею цікавість не давала мені спокою. Мені кортіло дізнатись, що буде далі. Як ото ну, в детективних романах. Ну, Розумію, розумію. І коли комісар Крете сказав, що за цю справу взялися ви, він так схарактеризував вас, що мені ну, закортіло якнайшвидше з вами познайомитись. Це чудова людина. Хоча він, звичайно, був занадто поблажливим до мене. Ну, здається, ми вже приїхали. Майже торкаючись платформи, поїзд під'їздив до станції бастіт сен лоран За півгодини експрес повіз нас до Парижа. Уявіть собі, що вас втягнуто в темну, непевну, небезпечну історію, яка вас зовсім не обходить. І більше того, ви самі себе загнали у ще гіршу халепу.